у відповідь голос старечо скрипучий. Не бійтеся мене, вважайте за тінь. Вдивляємось ближче. Здається, це той дідуган, котрого ми вдень бачили біля радіорубки. З кимось він там сперечався, тряс бородою. А все ж таки хто ви? Навіть мову знаєте. Не тривожтесь відповів незнайомець. Я не збираюсь вивідувати ваші секрети. Розташовуйтесь. Зараз ці шезлонги нічиї, то вдень їх фрахтують, навіть таблички вивішують, щоб ніхто випадковий, боронь Боже, не сів. Тут справді затишно. Кажу до Петра, коли ми вгніздилися в шезлонгах поруч із цим загадковим бородонем. Прошу пробачення, що став мимовільним свідком вашого, так би мовити, філософського єднання з океаном. Я теж не байдужий до цієї вільної стихії. А щодо Атлантиди, то вона, вибачте, не в цих широтах. Та й чи була вона взагалі? Шкіперські бакенбарди старого дають мені привід запитати. Ви часом не моряк? Ні, тут я лише пасажир, мандрівна істота, яка подеколи прагне спілкування з іншими. Не ставтесь до мене з підозрою. За вашими таємницями я не полюю, вони мене не цікавлять. Так само і я певен, як і мої вас. А ось ваші міркування щодо океану, вони резонні. Досить влучно ви помітили, що у відкритім океані люди відчувають між собою родову спільність гостріше, ніж будь-де. Здається, про це не йшлося. Непорозуміло переглядаємося з Петром. В такому випадку вважайте це моїм припущенням, мовив незнайомець тоном дещо покривдженим. Хай у чомусь ми антиподи але не можна вічно третирувати людину, якщо вона думає не зовсім так, як інші. Якщо їй здається, скажімо, що рід людський походить від Адама, а не від мавпи. «Е, схоже на те, кажу до старого, що ви полемізуєте зі своїми власними думками. Самі себе хочете в чомусь переконати. Можливо згоджується старий і витягує голову в бік океану. Чи не здається вам, що стихія, надто ж отака збурена, нічна, має в собі щось магічне, притягальне? Віч на віч із океаном людина відчуває потребу глибше розібратися у власному житті. Хіба не так? Нашу мовчанку старий, видно, сприймає по-своєму. Мої слова для вас обтяжливі. Не витлумачте їх хибно. Може, до вас на цій палубі волає чиясь гірка, чиясь полинева, як скіфська баба самотність. Щось безмежно сумне бринить самі інтонації його мови. Почувається, що перед нами людина нелегкої долі. Ці руки зісохлі, цей туман бороди. Учора я стежив за вами, коли ви знайомилися з журавлем. Після паузи знову чуємо від нього. Я теж не байдужий до цього птаха, зникаючий вид. І ось така йому випала роль бути розвагою для містера Ізотопа. Це не я, це той мільйонер сам себе так називає. Містер Ізотоп, це, здається, дотепно, визнається бро. Ви з ним знайомі? А вже ж, на підробітках був у нього. В лабораторії він справді сила, але ж йому багнеться мати ще й славу орнітолога. Хоча. Який з нього орнітолог? Птах для цього самодура, таке собі хобі, забаганка не більше.